LDK 2030. Labą dieną Lietuva, kaip ir visada kartu su jumis 2030 LDK. Ir ši laida e, apibendrins galbūt savotiškai pabaigs tą šimtmetį nuo 1900 iki 1994 metų. Ir toliau pratesime laikmetį pereisim į laikmetį, kuriame didžiaja dalim mūsų valstybės laikotarpis susijęs mažų mažiausiai su viena valstybė, tai yra su Rusijos, carinės Rusijos, su Rusijos imperijos e, istorija, dal, nes mes tapom dalimi jos, buvom okupuoti ir e, kartu tuo pačiu su kita tauta ir valstybė, tai šiuo atveju Lenkija. Bet šiandien tai yra paskutinios žingsniai kartu iki atsiskyrimo tiek nuo Rusijos ir tiek savotiškai nuo Lenkijos. Ir vėl pradėsiu Vinso Kudirkos žodžiais, kuriuose jisai sutraukia matomai visą tą ilgesį, e, visą tą sieki savo į labai paprastus žodžius. Bet pirmiausia, mokėk teviniai gyventi. Dažnai mes sakom, turime mirti už tą, turime mirti už tą, už tą, už aną, už kitą. Iš tikrųjų mes turime išmokti nemirti. Mes turime šiai dienai išmokti gyventi. Taigi, pirmiausiai išmokime gyventi dėl tėvynės. Ir tas siekis pereiti iš valstybės kuri buvo okupuota carinės Rusijos, iki kurios e, kurios okupacija truko gerokai ilgiau negu sovietinės Rusijos. Tai yra apie 110 metų okupacija truko. Ir žmonės galimai nebūtų siekę kitos valstybės, jeigu būtų gerai buvę toje okupacijoje gyventi, užėmime, vergavime. Ir kiekvienoje okupacijoje susikuria, susiformuoja tam tikras luomas. E, vergvaldžių prievaizdai, kurie išieško tik tai mokesčius, kurie skriaudžia vietinius, engia jos. Nepamirškim, kad tas okupacijos šimtmetis paskutinis ir išėjimas iš jo buvo lydimas net kalbėjimų kalbos, lietuvių kalbos draudimų iš Rusijos pusės. E, E, valstybinėse įstaigose. Ir Vinsas Kudirka, aprašydamas e, vilkus savo kūrinyje, jis būtent tą valdininkyje, kuri nieko kito nesiekia, kaip tik tai įsigyti turtų ir administruoti turtą. Ir nuo to administravimo išvažiavimo, išvažiuojant pas carą į, Mas, į Peterburgą, kažkokią tai dalį nugvelbti ar panaudoti savo asmeniniams reikalams. Labai gražiai parašė kitas į Kvilkpilės, tai yra Vilniaus. Gyventojai didžiuodavosi, kad čia per prancūzmetį atsilankęs Napoleonas I ir net kalba kalbėjęs, rodydavo namus, kuris ilsėjosi. Paskiau nepataikydavo jau parodyti tikrų namų ir tik samdytojas viešbučio siūlydavo kiekvienam naujam svečiui Napoleono numerį. Ne visada tą patį, bet visada už brangesnius pinigus. Šiandien jau beveik niekas nebeatmena Napoleoną, nes jį išstūmė iš vilkpiliečių atminties kas kart garsesni darbai vietinių didvirių. Kokių didvirių? Žinoma, paviečio viršininkų. Neksis iki šiol tik vieniems viršininkams lemta būti didvyriais. Jie stovėdami, taip sakant, ant paviečio aukštybių, ar padarys tai, ko nereikia, ar padarys ne taip, kaip reikia, ar nepadarys visai, kas reikia, vis tai atlieka su patepimu. O jau tas dalykas kiekvienam darbui suteikia lik šventumą ir veikėjo galvą papuošia vainiku didybės. Taigi, bet kokia okupacija išugdo luomą, kuris neturi sarmatos, kuris neturi doros, kuris neturi sąžinės. Ir visą laiką žlunga tai. Ir visą laiką žlunga, nes žmonės ieško geresnio gyvenimo. Kai mažas lieka kiekis turtingų ir didelis kiekis nuskurdusių, visą laiką žlunga. Arba žlunga tas luomas prižiūrėtojų prievaizdų, arba tų turtingųjų. Nes jie gyvena iš tų vargšų. O vargšiais dažniausiai yra tampama dėl to. Aš vieną palyginimą dar pas, pasidalinsiu vienu palyginimu apie jaunuolį. Kartą jaunuolis išėjo iš namų, pažinimo ir supratimo ieškoti. Užeina jis pas vieną išminčių ir klausė, kaip jam tą tiesą pažinti. Išminčius atsakė, labai paprasta. Pareik kiekvieną vakarą namo, atsisėsk prie veidrodžio ir 30 minučių kartas nuo karto kartok, kas aš toks. Jaunoliui tai pasirodė per lengvas būdas ir jis nusprendė ieškoti kito išminčiaus. Kitas jam pasakė, kad tiesos pažinimas yra sudėtingas būdas. Jam reikia draugę su kitais pašvestaisiais dirbti netlyginamus darbus. Jaunolis sutiko. Penkis metus mėžė senolio tvartus, visgi jaunuolis kažkaip susivokė, kad tiesa prie jo nepriartėjo. Tada nuėjo pas išminčių, sako taip ir taip, o tiesos vis nėra. Na ką sako šis, tu jau subrendai ir dabar aš tau pasakysiu, ką reikia daryti. Pareik kiekvieną vakarą namo, atsisėsk prie veidrodžio ir 30 minučių kartas nuo karto karto, kas aš toks, kas aš toks, kas aš toks. Jaunolis sutriko. O tai kodėl aš visą laiką tos tvartus mežiau? Šminčiaus atsakymas buvo trumpas. Kvailas esi, todėl. Taigi tas ieškojimo, blaškimosi, vergavimo šimtmetis nuo 1772-1794 metų baigėsi. Baigėsi aiškiom apibrieštom mintim apie kokia turi būti valstybė Baigėsi šimtmetis ieškojimo, kas mes esame. Jis baigėsi atsakymais, kurios davė mūsų šviesuliai - varpo, aušros leidiniuose, per Basanavičiaus lūpas, per Vinco Kudirkos. Įdomiausia tai, kad jie pagaliau suprato ir bažnyčia jos iki šiai dienai kaltina, katalikų bažnyčia, kad užuot siūlę bažnyčios reformą, siūlė lietuviams grįžti prie senųjų papročių, prie senosios tikybos. Ją idealizuodami, teikdami, kad būtent katalikybė sužlugdė senovės lietuvių aukštą dorovę ir dvasinę kultūrą. Iki pačiai dienai jiems už tai priekaištavome, bet kaip matom, tai ir yra pagrindinis Lietuvos variklis. Tie pranašai, šventieji Lietuvos matė ir žinojo atsakymą, kas aš toks. Vienas iš varpo pirmtako lietuviško balso bendradarbis Andziulaitis Kalnienas rašė prieš prasidedam tam atsakymui, kas mes esam, kas aš esu. Žmogus tampa tik tada žmogumi, kada išsimokina elgtis pagal savo paties sylas kūniškas, dvasiškas ir sarmatiškas, tai yra doroviškas. Giminė taip nupuolusi kaip mes, taip ap ilgai apie valnybę negali drąsinti sapnuoti, pakol nenusikratys nuo prietarų, siejimų jos tarpe rankomis kunigijos ir pakol neišdirb savyje savistoviosios sarmatiškosios, tai yra doriškosios silos neprigulimosios nuo valdžių, ją spaudžiančių iš Rymo. Mes matom pirmą mintis aiškios, pirmą aiškios medžio šaknis, aiškios kamienos, aiškios šakos. Ir labai aiškus suvokimas, kad tas ažalas, kurį katalikų bažnyčia, krikščioniška bažnyčia, islamiška galbūt, judėjiška, kitos, kirto ir neiškirto. Yra mūsų likimas, mūsų dalė ir mūsų ateitis. Ir 17 metais įvyksta rugsėjo mėnesį Vilniaus konferencija, į kurią atvyko 214 delegatų. Ir jai būtent joje buvo išrinkta Lietuvos taryba, kuri susidarė iš 20 asmenų, kurie ir pasirašė vasario 16 dienos valstybės atkūrimą, tai yra Lietuvos karalystės atstatymą. Mes matom, kad pokyčiui nereikėjo 214, asmenų. Mes manom, kad pokyčiai užteko lygiai 20. Su aiškiamis mintimis, su aiškiais siekiais. Tai be abejo susiklosčiusias aplinkybės padėjo pasiekti. Ir viena iš to aplinkybių tai buvo vasario 1917 m. revoliucija Rusijoje, Rusijos imperijoje, kur, kuri žlugo Buvo trumpai pradėta valdyti Dūmą, kol neperėmė bolševikų diktatūrą Lenino ir Trotskio asmenyje. Mes matom, kad net neturint valstybės, net neturint žemės nusavybės, nes tu esi imperijoje. Imperija perima turtą visą, kokį tu turi. Skaitant žemės, įskaitant tavo laisvą laiką, niekas neatima svajonių. Niekas neatima svajonių apie tai, kad ne imperija reguliuoja tavo laisvą laiką. Ne imperija tvarko tavo žemės. Nesvarbu, kada atim. Nes niekas negali nugalėti tai, kas yra nematoma. Svajonė. Ir kai ta svajonė susijungia su ta jėga, kuris lypi piliakalniuose mūsų, ažeruose, upėse, žemėje, ore tvyro. Niekas negali šito asmenų nugalėti, net 20. 16 metais buvo pradėta persekioti Vilniaus Seimo veikėjai iš Vokietijos pusės. Tai yra, jeigu 17 įvyko 200, atvyko 214 delegatų, tai 16 jau buvo pradėta persekioti vokiš, vokiškoj pusėje, ne bet carinės Rusijai, ir buvo sulaikytas Basanavičius. Apklausos metu jo buvo paklausta apie politinės pažiūros, kokiu jisai esas Jis atvirai pareiškia, jog priklausęs tautiškajam lietuvių demokratų partijai ir įsitikinęs, kad pagaliau Lietuvai pavyks atstatyti savo laisvę su didžioju kunigaikščiu, su Lietuvos didžioju kunigaikščiu prieš akiją. Taip, 15 metais po 1914 metų mūšio Tannenburgė Prūsija, tai yra Žalgirio, Rusų imperijos armija pralaimėjo, patyrė lemiamą smūgį nuo Vokietijos imperijos armijos. Ir 15 metų, 1915 metų rugsėjo mėnesį vokiečiai už Vokietijos imperijos daliniai įžengė į Vilnių ir buvo sukurtas e, Lietuvos kur, kuršių e, bendras administracinis vienetas. Basanavičius iš karto ragino tuo metu kad Lietuvos kunigaikštystės, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyventojai turi toliau kovoti už savo teisės ir už savo laisvę. Ta laisvė tapo įmanoma visų tų socialinių sukretimų, imperijų trinties pasakoje. E, ir tuo pačiu labai keistas, kaip aš jau pačioj pradžiai minėjau, buvo spaudos draudimas trukęs nuo 1863-64 metų grubiai, nuo 64 jeigu tiksliau, iki 1904 metų. Tai yra po, lygiai po metų prasidėjo Vilniaus didysis Seimas dėl Lietuvos didžiosios kunigaikštystės atkūrimo. Bet tas laikas nuo 1864 iki 1904 metų buvo draudimas visose Rusijos imperijos E, europinės dalies gubernijose spaustinti, vežtinti, platinti lietuviškas, latviškas, ukrainietiškas, rusios leidinius latiniškomis raidėmis. Ir tai turbūt nebūtų panaikinta, jeigu nebūtų buvę žmonių. Nebūtų buvę žmonių su aiškia vizija, su aiškiu matymu, su aiškia svajone ir aiškiai apibrieštais siekiais, apie kuriuos mes ir pakalbėsim po trumpos pertraukėlės. Likite su mumis iki. LDK 2030. Taigi pradedam nuo antrą dalį, nuo Vilniaus didžiojo Seimo, kuris vyko 1905 metais, gruodžio 4, gruodžio 5. Ir taip probekšmais dažnai yra užsimena, jog susirinko 2000 Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemių, tai yra iš Rusijos, Ukrainos, Lenkijos, Latvijos atstovų, kur visuotiniu lygiu tiesių ir slaptų balsavimų, neskiriant lyties, tautos ir tikėjimo, buvo išrinktas organizacinis komitetas, kurio tikslas yra šiuose nutarimuose. Panaikinamas 1795 metais vykdytas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės padalinimas, Seimo nutarimai įsigalioja Kauno Vilniaus Gardino suvalkų gubernijose, šių gubernijos žemės yra etinės Lietuvo žemės, Maskvos prašoma Lietuvai suteikti autonomiją. Toliau priimti nutarimai apie padėtį Lietuvoje ir Rusijoje, apie būdus atsikovoti ir įtvirtinti laisvę, apie savivaldą valšiuose, mokyklas ir bažnyčią didžiausių Lietuvos priešų buvo įvardinta Maskovijos, Maskolijos vyriausybė. E, ir taip paprastai įvardinama, bet šiandien jūs išgirsite smulkiai, kas lepiasi už tų įvardinimų, tiesiai iš tų dokumentų, kurie guli prieš mano akis, e, iš to laikmečio spaudos, iš to laikmečio protokolų. Pirma, atsišaukimas į tautą. Priimtas 1905 m. spalio 22 Pagal naują lapkričio 4 Vilniaus žiniuose buvo paskelbta. Numeris 254. Atėjo dabar, kaip metome, matome laikas, kad po ilgo tylėjimo galima kiek balsiau prakalbėti, kurie troško savo kraštui geresnės, laimingesnės ateities, už tai vargo kentėjo, buvo persiokėjami, dabar iškovojo šiokius tokius palengvinimus, iš kurių galės pasinaudoti visi lai būna garbė visiems kankiniams už laisvę ir žmonių gerovę. Dabar pasinaudodami naujai įgytomis laisvėmis žodžio, susirinkimų ir susidraugavimų, susispieskime krūvon visi, kam rūpi prikelimas Lietuvos iš miego, iš neturto, iš tamsos, iš nužeminimo. Įdant apsvarstime savo ateities dalyvautų, ko didžiausias skaičius prakilnesnių Lietuvos sūnų nutarėm. Pirma, pakviesti Lietuvos ostapilin Vilniun lietuvių susirinkti iš kiekvieno valščiaus ar parapijos nors po vieną žmogų, kaip ir visus Lietuvos inteligentus ir visus tuos, kurie prie lietuvystės prisipažinsta, neskriant lities, lomų ir politiškų pažvalgų. Įdant jie būtinai teiktųsi dalyvauti tarybose, kurios bus atliktos panedėlėje ir utarnikė lapkričio 21-22 dienai dėliai šito dalyko ir duoti antrą, kuo plačiausią garsą tam nutarimui per laikraščius ir plakatus. Šis nutarimas apgarsinamas, komitetas pasitikė ant lietuvinę kartą jau apsireiškusios tėvinės meilės ir prašo visų tų tautiečių, kuriems yra svarbus ir brangus Lietuvos reikalai, įdant jie neatsisakė neatsisakytų Vilniun ant paskirtos dienos atvykti ir patarnauti savo numylėtai teviniai tokioje svarbėje, tokioje įžymioje valandoje, nuo kurios gali pridėrėti visa mūsų tautos ateitis. Lai gyvuoja, auga ir žydė Lietuva ir jo žmonių gerovė. Vilniuje 22 spalio mėno 1905 metai e, komiteto vardu Jonas Basanavičius pirmininkas ir Jonas Kriaučiūnas sekretorius. Toliau skaitau. Vienas iš pagrindinių dalykų, kuris buvo išsiustas į Maskvą, tai yra 10 reikalavimų. Ir jie baigėsi 10 reikalavimu, kurio iki šiai dienai beveik niekas neskelbė. Bet šiandien jūs turit galimybę jį išgirsti. Dešimtas reikalavimas, paskutinis, kuris buvo perdėtas grafui Vitei e, Peterburgė, Rusijos ministros tarybų pirmininkui. 1905 m. lapkrityje, lietuviai reikalauja, įdant visose viršiausiose manifestuose ir palėpimuose nebūtų ignoruojamas Lietuvos didžiojo kunigaikščio titulas. Pasirašo Basanavičius, Malinauskas, Ambrazėjus ir Dovainas Silvestraravičius. Ir dabar žmonės susirinko į tą Vilniaus E, filharmonija netoli aušos vartų. Ir pačioj pradžiai jos kreipėsi Jonas Basanavičius ir to kreipimosi kelis eilutes aš taip pat perskaitysiu. Lietuvių tauta - seniausia ariškoji tauta, išlaikiusi iki šių dienų seniausiai formai savo ariškąją kalbą, gyvena krašte, kuris ir dabar po vardo Lietuva yra jos teritorija. Administracijos savivalė atstumimas lietuvių nuo visuomeninės ir kra, valstybės krašto tarnystės demoralizavo Lietuvą. Jo daugiau stumė ją į ekonominę pražūtį ir privertė to krašto gyventojus būriais traukti svetimus kraštus. Nuo ko lietuvių šalis nupolė kultūriškai ir paskutinių laikų gyventojų skaitlius sumažo ir balsiai suvargo. Administracijai tas nerūpėjo. Ji regis mane, kad jos vyriausia užduotis yra ne žmonių gerovė rūpintis, bet jos sumaskoliuoti. Lietuviai reikalauja, įdant visose viršiausiose manifestuose ir palėpimuose nebūtų ignoruojamas didžiojo kunigaikščio titulas. Priedas numeris vienas – atsišaukimas lietuvių tautą. Laibūna garbė visiems kankiniams už laisvę ir žmonių gerovę. Lietuviai ir lietuvės – Darbo laukas, kuris mūsų tautai ateityje bus prieinamas, labai platus. Užduotis, kurias mes išpildyti turėsime, norėdami pasiekti tautos gerovę, yra labai skaitlingos, labai painios ir pilnos įvairių kliučių. Politiškasis tautos idealas, prie kurio mums ateityje žengti pridera, yra tolimas ir ne visiems mūsų tautiečiams aiškus. Pagalios ir keliai, kuriais mums kaip tautai reikės eiti, kaip arčiausiame laike, taip ir tolesmenėje ateityje, nėra dar visa bendrai paskirti ir sutarti. Ir dėl to Geisdamas į dantą apsvarstytumėm savo ateitį, dalyvautum, ko didžiausias skaičius Lietuvos sunų, Todėl mes kviečiam visus į Vilnių susirinkti iš kiekvieno valšiaus ar parapijos, nors po vieną žmogų, kaip ir visus Lietuvos inteligentus. Būtų geistina, įdant kviečiamieji lietuviai ar lietuvis patys Vilniui ant pirmojo taip svarbaus mūsų tautos gyvenime susirinkimo atvyktų. Tačiau tie, kurie kokios nors svarbios priežastės dėliai atvykti neįstengtų, gali per raštą ar telegramą ant vardo organizacijos komiteto pirmininko arba ką kitą iš Vilniaus lietuvių galiuot per Vilniaus žinių redakciją, jų jų vardan susirinkime jos pavaduotų. Balsavimo tiesą turės tik Vilniui atvykusieji. Toliau skaitau lietuvių iš Suvalkų gubernijos nutarimus. Visa tai vyko, kaip minėjau, 1905 metais Vilniuje. Suvalkų gubernijos lietuvių susirinkimas priėmė šios nutarimus įvyko pirmąją lietuvių suvažiavimo dieną. Apsvarstę suvalkų lietuviai, gubernijos gyventojai nutarė, kad pirmą, suvalkų gubernija istoriškai yra dalimi didžiosios Lietuvos kunigaikštystės, antra, josios gyventojai yra etnografiški lietuviai. Po kažkiek laiko vėl prakalba Basanavičius ir jisai pasakė, svarbiausia šito suvažiavimo užduotis yra išdirbti lietuvių tautos politiką, kurios mes laikydamėsi galėtumėm lengviausių būdų ir trumpiausiame laike pasiekti tokį svarbų tikslą - visuotiną tautos dvasišką ir medžiagišką gerovę. Apie ką ketinam čia kalbėti, rodo išleistoji mūsų programa, kuri tačiau gali būti platesnė ir įvairesnė. Ir programos svarbios dalis - valšiai ir mokyklos. Visose Lietuvos valšiuose turi būti vartojama prigimtinė žmonių kalba visus reikalus tvarkant kadangi dabartinė mokykla yra tik ištautinimo ir ištvirkimo įrankių. Tai reikia visas tokias mokyklas paversti grinai tautiškomis, kur mokslas būtų išguldamas gimtają kalbą ir kad patys to krašto žmonės rinktų savo mokytojus. Mokytojų nutarimai. Čia yra, kaip suprantat, mažiukai gabaliukai iš milžiniškos dokumentacijos. Tuo metu. Priedas numeris 13. Lietuvos mokytojų susivienimo nutarimą. Atminkime, kad esam Lietuvos vaikai, kad tevinė iš krūvinų grašių suteikusi mums apšvietimą šiandien reikalauja nuo mūsų jau ne kokios jausminės meilės, bet išpildymo savo pareigų, reikalauja darbo. Dėl to mes suvažiavęse Vilniuje mokytojai lietuviai giliai apsvarstę visą dalyką stovi, nutarėm pranešti draugams broliams, jog mūsų nuomonė Svarbu sukurti valšiaus komitetą. Kasdienius valšiaus reikalus tarė ir pildo valšiaus komitetas. Valšiaus komitetas susideda iš pirmininko, kasininko ir trijų atstovų nuo valšiaus. Pirmininką pasirenka pats valšiaus komitetas. Pirmininkas susineša valšiaus reikalose su kitais valšiais ir veda visuotinius susirinkimus. Kasierius, kasininkas, veda kasos knygas, priima ir duoda pagal komiteto ir visuotinio susirinkimo nutarimą valšiaus pinigus. Didesnės valšiaus pinigų sumos turi būti kelių komiteto ar narių rankose. Kita pareigybė - raštininkas atlieka visą rašomąjį darbą. Kiti komiteto nariai pasidalina tarp savęs darbą, sužino valšiaus miliciją, valšiaus mokyklos, pinigų rinkimas, valšiaus darbai ir kiti. Valšiaus komitetas paduoda sumanimus apie naujus mokesčius valšiaus reikalavimams ir kaip juos suvartoti. Jis taip pat paduoda sumanimą apie miliciją, pavargusiųjų valšiaus gyventojų šelpimą ir naujų mokyklų mokslą. Antra. Komitetas pildo visuotino valšiaus susirinkimo nutarimus. Trečia, tarė ir atlieka smulkesnius valšiaus gyventojų reikalus. Ketvirta, prižiūri ir veda valšiaus mokyklas. Kaip ir dar vienas iš punktų, nebemokėti valstybėje, nuometiniai e, cariniai imperijai mokesčių. Tai yra, viskas turi būti, visi mokesčiai pasilikto vietinės bendruomenės rankose. Tai yra, mes matome, kad žmonės pagaliau suprato, ką reiškia okupacija, ką reiškia pavergimas, ką reiškia netekimas visų lengvatų ir ką reiškia gyventi kaip vergui kaip suprantat, ir žemę praradus, ir valstybę galima apie ją svajoti. Kurti ir galiausiai sukurti ją. Jeigu žiūrėt, sakoma, palaiminimas septynias kartas trunka, prakeikimas taip pat septynias. Tai jeigu padauginsim 25 iš 7, mes turėsim 175 metus. Jeigu žiūrėsim, kad 1918-19 metais mes pasidavėm reikalavimui panaikinti tai, ką kūrė Jonas Basanavičius, ką kūrė Kudirka, ką kūrė 1905 e, m. Vilniaus Seimas. Tai mes pamatysim, kad tie metai baigės tarp 2080 ir 2094 metų. Tai galima sakyti savotiškai ir jų pranašystė, kad mes turime siekti tų dalykų, kurie užtikrina gerbuvį kurie užtikrina gerovę, kurie užtikrina šeimininkiškumą ir laisvę, o ne vergyją. Tai prasidėjo nuo kalbos atgimimo, nuo draudimo panaikinimo 1904, bet tai buvo eita gan ilgai. Ir kaip minėjau, kitose laidose Lietuvo šviesuomenė dirbo už, užsienyje. Lietuvos atgimimas vyko iš užsienio čia buvo palikti tik vergai, o žmonės, kurie turėjo išsilavinimą, kurie buvo intelektualai, sakykime, jie, kas dirbo Rusijos imperijos, e, kitose valstybėse, kas dirbo e, Lenkijoje toj pačiai, kas dirbo Anglijai, kas dirbo Amerikai. Turbūt taip pažadino kalbininkų to meto atradimai, kuriuos aš kelis perskaitysiu. Uh, E, Liobelis aiškiai pasakė, jog mokslininkai atvykę į Lietuvą pasijuto esą proariškoj. Ta žodis proariškas baltai yra pradėtas vardo tik su vokiečių administracijos įvedimu Lietuvoje, nes tai yra vokiškas terminas. Ir e, iki to vokiško mes dar vadinomės ariškaisiais ir ta žodis tuo metu dokumentacijoje tik tai ir sutinkamas tuo metu istoriografijoje. Todėl aš, kadangi kalbu apie tą laikmetį, aš vartoju tas savokos, kurios yra iš to laikmečio. Ten žodžio baltai nebuvo žinoma dar. Vokietijais buvo žinomas, bet ne Lietuvoje. Taigi proariškai, gimtiniai, kai jie netikėtai su tauta lietuviais, kurios skambi kalba, dainos, pažiūros, kurios būdas ir veikla buvo tokie, kokie ir arijų proteviniai, kadangi jie lietuviai yra labai konservatyvūs, kaip jokia kita tauta, tai jie išlaikė pirmykštį indogermanų palikimą. Profesorius Kojelavič tvirtino, tai vienintelė lietuvių tauta, kuri daugiausiai išlaikė prieš istorinių arijų tautos liekanas. Profesorius Scott pažymėjo, Jie lietuviai yra paslaptinga Europos tauta, kurie išlaikė pirminių arijų kamieno palikimą. Vidūnas rašė, ir nuostabu, kad lietuvių tauta galėjo išlikti beveik tokia, kokia jį buvo senoviai. Tuo kaip tik įrodo, kad lietuvių tauta yra išrinktuoji tauta. Taylor lietuviai turi geriausią teisę atstovauti pirminę arijų rasę. Oskaras Milošas. Senoji Lietuva yra motina arijų rasės. Profesorius Manford. Nuo seniausių laikų lietuvių tauta buvo garsi savo dainomis ir šokiais, sulig atsitikimo, palydimo trimito, ragelio, švirpukų ir kanklių. Trimitas tarnavo karo laikę, kanklėmisgi buvo palydomas taikos dainos. Taip išgirta tauta negalėjo e, kitų kelių pasukti. Ir tas kelias buvo atgimimas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Ir pabaigai to atgimimo gesmininkas Maironis. Eilė, eilėrašys iš 1895 metų pavasario balsų. Maironis. Tautos pabėgėliams. O čizna jums kvepia nežemė tevinę, maitinantis torus pilvus, neprosinių žemę, kurios užsigynėt begarbinant Lenkų dievus. Tradicijų savo nuo vakar dienos kultūros kelbikai užkime. Negarbus pabėgėliai mūsų tautos prabočių ainiai išsigime. Kiek kartų man vyrai iš skausmo krūtinę. Tylėjau tačiau kaip naktis, o išgamos pirštinė štai geležinė dabar jums metu į akis. Žinau, nesuprasit jūs skausmo gesmės, jūs kūnai be dvasios, be žado be atbalsio žodžiai praausis skambė širdies neberas kaip nerado. Bet argi tylėsiu, kad prisikelimo gesmės sopulinga netiks. Mėgoste? Tegu gydėmė prakeikimo ant jūsų per amžius paliks. Tėvų, didžiavirių vaikai svetimi, lik kryškeliais gimė dėl juoko, kur motina jūsų nuraudus pati nedrys besisavint apuoko? Kur jūsų tevinė ne Vilnius, Varšava? Žinau ir suprantu dėl ko. Tam balėt teatrui, tam korso zabava. O ko dar sulauksit rytom? Ten dukters po pensijas mokosi sklandžiai. Rojalį daužyti ir šokt. Kalbėti prancūziškai, joktis gražiai ir ko ten negal išmokt. Lietuviškai rots. Neišmoks prakalbėti, ar austi, ar braukti rasas, ar prosenių žemę, jos būdą mylėti. Bet užduoti savo supras per pokilius, kaip karalienės. Žibės, barzdos nebijos, net ir popo. Savo vyrą sugaus ir garsiai ištekės ir siūdinsis lopą ant lopo, užstatė į banką tėvų palikimą, potaus kaip kiti per naktis, užkinkęs pratiegmiais per įpratimą vežėjas be pauškins dar vis, kai grašio prie dušios nebliks jau visai, kai nieks neskolins ant galo, Tada bus nuskundžiami sunkus laikai ir spiesis prie svetimo stalo, duok viešpate pranašų būt melagingų, nuo Volgos mužikai ateis, už banko skolas, be darybų draugingų, nuo žemės nustums jūs pečiais. Tada abrusienija kaltinta bus, ne jūs savo dvarą užstatę. Paskui net kalmukų pamėgsti tratus krakiškuosius hamontus pametę. Juk štai jau ne vienas parsiveža pačią nuo tūlos ar vesmos namo, maišyti jų sūnus po Lietuvą plačią, plačią tradicijomis girsis ryto. O gal ir sveikiau bus teviniai tada, bent aiškus tai bus jau maskoliai. Suprasme, kodėl tai kalba jau kita ir kas tie vadinami broliai. Suprasme, kodėl jie be Dievo gyveno, bažnyčiose bijo maldos kodėl jie paniekinę pavardę seną dėl blizgančios Lenkų mados, kodėl tai pamėgė intrigas tamsoj, pakampiais danos užmeižimą. Jie skriaudžia mums vardą Europoje visoji pasiekė netolimą Rymą. O gal ta naujoji karta atejūnų? Taip mūsų kaip Lenkai neskriaus? Gal vieto užėmę sūnų palaidūnų bent vylium prieš mus nekariaus? Gal metais jie naują tevinę pamėgs, kaip josios vaikai susipratė ir siaus pinigų į Paryžių nelieks, miškus į Lombardą užstatę. Gal jie nesakys, kad vilties atgimimo nebėra iš mūsų tautos, nekrūpčios kaip pragaro pasišventimo ir saulė ant jų neraudos. Žinau, nesuprasit jūs skausmo gesmės, apsvaigę nuo lenkiško tvaiko, su dievu, gi tada jūs vardai be garbės, šešėliai užklydę lyg laiko. Tai buvo dešimta laida iki sekančios